bu, <clears throat> bu bir ikincisi ama sen o e, mesela bazı gıdaları o hayvanlar için almak e, yani o gıdalardaki e, mesela e, domuz eti var ama alamazsın caiz değil ama alamazsın değil ama böyle yani avda bulduğun zaman veya hatta e, sokakta bulduğun zaman atılmış olarak, bırakılmış olarak evet yiyebilir. Ee, e, hiç bir şey bu konuda bir e, yani mekruhluk yoktur.